บุ๊กทูห้าสิบเก้านัมมือจีนนัมมือจีนที่ทำการไปรษณีย์เออบิวเดียนเออบิวเดียน ที่ทำการไปรษณีย์ที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหน Bưu điện gần nhất ở đâu? Bưu điện gần nhất ở đâu? ที่ทำการไปรษณีย์ไกลจากที่นี่ไหม Đến bưu điện gần nhất có xa không? Đến bưu điện gần nhất có xa không? ตู้ไปรษณีย์ที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหน Thùng thư gần nhất ở đâu? Thùng thư gần nhất ở đâu? ดิฉันต้องการสแตมสองสามดวง Tôi cần vài cái tem. Tôi cần vài cái tem. สำหรับการ์ดและจดหมาย cho một cái thiếp và một bức thư cho một cái thiếp và một bức thư ค่าส่งไปรษณีย์ไปอเมริการาคาเท่าไหร่ Cước phí sang Mỹ bao nhiêu tiền? Cước phí sang Mỹ bao nhiêu tiền? พัสดุหนักเท่าไหร่ Bưu phẩm nặng bao nhiêu? Bưu phẩm nặng bao nhiêu? đi chán thang ดิฉันส่งทางจดหมายอากาศได้ไหม à Tôi gửi bưu phẩm bằng máy bay được không? Tôi gửi bưu phẩm bằng máy bay được không? ใช้เวลานานเท่าไหร่กว่าพัสดุนี้จะไปถึง Bao nhiêu lâu mới đến? Bao nhiêu lâu mới đến? đi ดิฉันโทรศัพท์ได้ที่ไหน Tôi có thể gọi điện thoại ở đâu? Tôi có thể gọi điện thoại ở đâu? ตู้โทรศัพท์ที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหน Trạm điện thoại công cộng gần nhất ở đâu? Trạm điện thoại công cộng gần nhất ở đâu? คุณมีบัตรโทรศัพท์ไหมคะ Bạn có thẻ điện thoại không? Bạn có thẻ điện thoại không? คุณมีสมุดโทรศัพท์ไหมคะ Bạn có quyển danh bạ điện thoại không? Bạn có danh bạ điện thoại không? คุณทราบรหัสโทรศัพท์ของประเทศออสเตรียไหมคะ Bạn có biết mã điện thoại của nước Áo không? Bạn có biết mã điện thoại của nước Áo không? รอสักครู่ขอดูก่อนนะคะ Chờ một chút, tôi xem lại. Chờ một chút, tôi xem lại. sải สายไม่ว่างตลอดเวลา Đường dây lúc nào cũng bận. Đường dây lúc nào cũng bận. คุณต่อเบอร์อะไร Bạn đã gọi số nào? Bạn đã gọi số nào? คุณต้องกดศูนย์ก่อน bạn phải gọi số không trước. Bạn phải gọi số không trước.